Obzorje. Emisija o udrugama civilnog društva grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Dragi naši slušatelji, dobar večer. U današnjim obzorima govorit ćemo o likovnoj radionici Doma Marina Držića, koja idućeg tjedna priprema zanimljivu izložbu. Držićevi, Anđeli i Vila, naš gost, ravnatelj Doma Marina Držića, Nikša Matić. Poziv da budemo zajedno i u današnjim obzorima upućuju vam Dario Pavlović i Marijana Puhira. I dragi slušatelji, kao što smo najavili, sada u studiju pozdravljam gosta, ravnatelja Doma Marina Držića, nik šumatića Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, dobar večer, Marijana. Evo, Nikša, na neki način e, zapravo s blagdanom Svete Kate uhodavamo se nekako u one božićne, prvo predblagdansko, onda blagdansko, sutra se pali prva adventska sjeća, potom su u ponedljak e, pali rasvijeta blagdanska i straduna i cijelog okolnog područja. Ono što vi pripremate, mm, to je izložba koja će biti 5. prosinca u 18 sati u dvorane vizije, reći ćete i zašto tamo neko od vas. vi Anđeli i Vile. Iza toga svega su dječica naravno, uz potpis vaš i akademska slikarica Rajna Inić, kako je došlo do te još jedne suradnje, jako zanimljive i ovako prave blagdanske. Evo, uistinu mi je drago što me to pitate i što je to povod ovom razgovoru. Naime, sa gospođom Rajnom Minić imamo izuzetno dobro iskustvo kao ustanova. Od veljače do svibnja imali smo likovnu radionicu gdje smo oslikavali jeli, e, keramičke vaze i, ovaj, i ploče starih dubrovačkih renesansnih obitelji. E, nekako samo po sebi smo željeli daljnu suradnju i do koje je vrlo brzo došlo i evo protiv protekla dva mjeseca e, oko 40 učenika iz svih dubrovačkih e, osnovnih škola i iz okolice, jeli iz Savtata Župe Dubrovačke. E, imali smo radionicu, znači koja je trajala preko dva mjeseca i pod radnim nazivom Anđeli Vile u domu Marina Držića, Držićevi Anđeli i Vile i tako smo došli upravo pred Blagdanski, dan prije Svetog Nikole, u dvorani Vizija, ćemo imati zbog e, elektroinstalaterskih radova u domu Marina Dršćana nismo u mogućnosti kod nas e, napraviti izložbu i zbog toga u dvorani Vizija e, ljubaznošću gospođe Đive Galov, direktorice kinematografa koja upravlja tim prostorom, ustupila nam je prostor, te ćemo znači u petak, 5. prosinca u 18 sati imati, otvorit ćemo izložbu Dršćevi Anđeli Vile. Napominjemo da je, radi se o skulpturama Anđela i Vile u tri boje boje, ovaj, plave, bijele i roze. E, djeca su bila izuzetno ovaj, presretna dok su to izrađivali. E, radi se o vrlo u principu zanimljivih materijala. I tehnika je e, zanimljiva. I tehnika je izuzetno zanimljiva. Naime, znači na postolju od drva oblikuje se žicom skulptura anđela, odnosno vile, te se omata kuhinskom folijom E, te se na kraju sve boja akrilnim lakovima. E, evo, stoga, ono što je jako zanimljivo, nekako je i djeca i u dogovoru s djecom, I s gospođom Rajno Ini, htjeli smo Dubrovačku dječicu koja možda neće u toplini svog doma dočekati ove sve blagdane. Htjeli smo na neki način napraviti izložbu humanitarno prodajnog karaktera, te smo odlučili da e, na samoj izložbi prodajemo e, skulpture Anđela i Vile, a sav prihod uplatimo u dječji dom Maslina. Rekli ste, bit tri dimenzije, kolike su dimenzije? Dimenzije su 30 cm, 50 cm i 70. cm. Pa to će, dragi slušatelji, zaista biti e, lijep poklon. E, nadamo se da će sve biti rasprodano, jer tako je nešto lijepo i dobiti i biti ono zamotano u šarenom papiru ispod jele za Božić. Upravo to, jer evo, baš imamo najave da ovaj, sa, sa Straduna, jeli mnoge, mnoge trgovine žele upravo svoje izloge ukrasiti tim e, skulpturama Anđela i Vile, već su se najavili da će doći i uzeti. E, tako i bude. Recite nam još nešto. E, kako je uspjela ova radionica i kako su djeca reagirala? Ona prošla je zapravo bila zaista fascinantna. Da ne govorimo o jedinim uracima koje nevjerojatno je bilo da su to djeca radili. Tako, evo mi, e, e, pored jeli, likovne radionice doma Marina Držića, mi smo u proteklom razdoblju koje su imali svoje finale jeli, u, u svibnju mjesecu, to su dugotrajne radionice, e, dva do tri puta tjedno svaka od radionica i filmska radionica, dramska, glazbena kao i likovna. Svaka od njih je iznjedrila ovaj, jako lijepe uratke. Filmska radionica je iznjedrila film Marinovo Tezoro, dramska radionica pod pod vodstvom ovaj, e, gospođe Paule Draži Zekić i Hrvoja Sebastijan, akademskog glumca, e, također ma, male glumce, to je bilo zaista predivno, ovaj, glazbena također i likovna s kojom smo izrazito ponosni, zato jer je e, sudjelovalo je preko 50 djece, e, evo ponavljam, izrađivali su ovaj grbove starih dubraških obitelji, te sada svaka od škola u kojoj učeni učenici su bili sudionici radionice, žele u vitrinama svojih škola da im poklonimo što nam je i namjera, ali također se ovaj radio i e, grb Dubrovnika kojim ćemo prilikom sada pokloniti gradu Dubrovniku za božićne odnosno novogodišnje blagdane. uh prelijepo. Četiri su radionice, bilo jako puno interesa. Hoće li takve radionice biti u idućoj godini? Apsolutno, već, znači, već su sve pripreme obavljene, razgovori, e, s djecom koja su e, do sada bila na radionicama, nastavit će radionicu, ali uključit ćemo i nove, radit ćemo čak i neke svojevrsne audicije, ako su vrata Doma Marina Držića apsolutno svima otvorena, e, nikakve ovaj, audicije takvog tipa da bi nekome zatvorili niti, vrata. Niti, niti se naplaćuje. To, Ne, ne, apsolutno ne. Ovaj, e, idemo opet sa četiri radionice, snimamo novi film, Marino Tezoro je bio ovaj E, dokumentarno igrani film, sada idemo u sljedećoj sezoni, rekao bih e, sa igranim filmom. E, dramska radionica radit ćemo dijaloge iz nekih držićevih dijela, te ćemo opet obrađivati neku temu da bi djeca, ne znam, ili povezati to zlatno doba Dubrovačke republike ili sa odjevanjem u doba republike, kostimi i tako. Ovaj, glazbena također, cure, jeli, nije bilo nijednog momka na glazbenoj radionici, cure su predivne, one su to odradile, e, čak su obrađivali znači e, pjesme eli Marina Držića koju je uglazbila gospođa Sanja Dražić, inače mentorica glazbene radionice. Koju a, sada pozdravljamo i želimo brzo poravak. Tako je, tako je, sad je pozdravljamo i e, kažem likovna radionica, radit ćemo ovaj grad to će biti e, tema, tema je grad, grad Dubrovnik, e, razne su ideje, možda ćemo raditi grad iz 16. stoljeća, e, imamo ovaj sačuvani primjerak u crkvi Male Braće kako je grad izgledao ovaj prije potresa, Rajna, gospođa Rajna Inić je osmislila e, na koji način i mislim da će to biti sjajno u svibnju mjesecu kad ćemo kao i ove godine imati finale te radionice. E, Marijanovo Tezor, još kratko o filmu. E, film je čak i pobrao nagrade. Pa evo, prije svega sa Marinom i Tezorom smo, ponosni smo jeli što kolegica Đive Galović kinematografa je osnovala Dubrovački filmski festival koji je međunarodnog karaktera, obuhvaća mediteran balkanske zemlje, e, te smo e, prvo prijavili ga na e, Dubrovački filmski festival i bile su jako dobre kritike Marinu Atezora, ali ono što je također nama kao ustanovi jako značajno je da je film Marino Tezoro pobrao je li nagradu u Zagrebu u gradskoj skupštini evo prije nepunih tjedan dana Dubrovnik kao grad prijatelj djece je išao svake godine šalje neki uradak E, koji je e, povezao i koristio djeci e, i grad je prepoznao Marinovo tezoro te ga je prijavio i Marinovo tezoro je dobilo kao najakcija među svim gradovima prijatelje djece nagradu za najakciju 2014 predivno. Nećemo to sad na tu temu više ništa reći jer bi ispalo da se hvalite, nego ćemo kratko zasvirati. A vi niste sami, vi ste uz Radio Dubrovnik, slušate emisiju Obzor, je naš gost večeras i ravnatelj doma Marina Držića, Nikša Matić. E, Nikša, nakon što smo najavili sve ove radionice, e, pitaću vas, e, rekli ste da će biti izmještena ova izložba u petak, petog prosinca. Koji su to radovi trenutno u Marinu Držiću? Evo, dom Marina Držića je zatvorena 30 dana, već prošle godine utvrđeno proračunom doma Marina Držića, naime elektroinstalacija instalaterski radovi, mijenjamo kompletnu rasvjetu iz više razloga e, i sigurnosnih razloga, e, obzirom da se stavlja led rasvjeta, imat ćemo i uštedu veliku električne energije, a u ostalom i puno topli i vizualno dopadljiviji prostor. E, krenimo dalje, jako puno je toga što radite, mogli bi pričati više emisija, e, no svakako moramo spomenuti digitalizaciju jednog e, veoma vrijednog leksikona, o čemu se radi. Naime, e, leksikon e, Marina Držića koji je izdat 2008. E, godine povodom velike obljetnice, 500 obljetnice rođenja Marina Držića 1508-2008, došli smo na ideju da se približimo ili mlađoj populaciji tehnološki naprednoj koja koristi i pametne telefone i internet i gdje je to danas ovaj najnormalnija stvar, rekao bih. Došli smo i na ideju da sa leksikografskim zavodom Miroslav Krleža iz Zagreba e, koji su izdavači e, tog e, leksikona Marina Drša porazgovaramo na temu bismo li mogli dobiti prava da E, de facto stavimo na mrežu taj leksikon i pretvorimo ga iz papirnatog u digitalno izdanje. E, sa gospodinom Antunom Vujićem, bivšim ministrem kulture e, u vladi Republike Hrvatske, danas glavnim ravnateljem lekskografskog zavoda Miroslav Krleža, smo dobili potpunu dozvolu, oduševljeni su idejom, te su nam dali potpuna prava i o trošku doma Marina Držića. Mi smo taj informatički posao napravili, te ćemo ga vrlo brzo dogu pisati ugovor o zajedničkoj suradnji i staviti na mrežu istodobno i e, na mrežne stranice Doma Marina Držića kao i Leskog gradskog zavoda Miroslav Krleža, te ćemo ovaj takav događaj koji je zaista vrijedan jer obzirom da se radi o leksikonu koji ima preko tisuću natuknica na mhm. kojem je e, radilo preko e, stotinu autora koji je zaista i onako fizički jako težak, upriličemo, upriličit ćemo i ovaj jedan e, rekao bih otvaranje, otvaranje Marina Držića e, prema svijetu i otvaranje Držića prema svijetu u jednoj novoj dimenziji. E, obnovili ste web stranice, jako je puno sadržaja, da. sad imamo i to novo. Da, po, po, znači prateći tehnološke trendove, e, zaista na mrežnoj stranici Doma Marna Držića stavljamo sve, e, kao i na društvene mreže, posebice Facebook stranicu e, i izuzet, izuzetno smo ponosni na činjenicu da one ključne dijelove web stranice, a radi se o životu i dijelu najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića prevodimo na druge strane jezike. E, mi u ovom trenutku imamo, e, osim hrvatskog jezika, imamo prijevode na engleski, francuski, talijanski i španjolski kao i njemački jezik, te smo e, prije neki dan također na mrežu stavili i ruski, prijevod na ruski jezik, a do kraja godine nam je u planu i japanski jezik, a za dogodne imamo plan i slovenski jezik i korejski i to i vjerujte mi kada jednako kao i na mreži, tako i na touchscreen ekranima i velikim ekranima unutar doma Marina Držića da e, gosti ovaj raznih jeli nacija to su oduševljeni kada vide ovaj na svom matičnom jeziku ovaj neki sadržaj o Marinu Držiću. Da, to je sigurno nemjerljivo. Zamislimo nas da dođemo negdje i da imamo sve na našem jeziku. E, ono što nas očekuje odmah po novoj godini, to je Noć muzeja. Što pripremate ove godine? Ili već imate neke planove? Tako je, imamo neke planove. Ovaj, Noć muzeja je tradicionalno u krajem siječnja, zadnji vikend, odnosno subotu u siječnju mjesecu 2015. E, već. E, pripremamo razne iznenađenja. Navedimo samo da ćemo imati i, i ovog puta i gastronomske uživanje užitke i doživljaje, jela iz doba Marina Držića, e, pripremat ćemo ih i nadamo se i lijepom vremenu pa ćemo neke od tih sadržaja i staviti ispred same ustanove. E, u dogovoru smo i s nekim ansamblima za neki koncert i tako i plus neke sadržaje što ćemo neka naša izdanja predstaviti u Noću muzeja. Da, jer to sam upravo htjela komentirati. Svi oni programi su toliko posjećeni da zapravo da su četiri Marina Držića ne bi mogla primiti onoliko od ljudi. Evo, napomenimo samo da je u odnosu na 2012. godinu, kada je bilo 16.000 posjetili u kalendarskoj godini, mi bilježimo 100% porast, e, već sada 34.000 posjetitelja, zaključno sa 30. rujna. E, Nikša, ja ću vas još jednom zamoliti, sad pred sam kraj razgovora, došli smo pred kraj. E, vratimo se iznova Držićevim anđelima i vilama. Uostalom možda neko nije bio s nama od samog početka mhm. emisije. Likovna radionica Doma Marine Držića. Izložba će biti 5. prosinca u 18 sati u dvorani Vizija humanitarnog je karaktera. Pozovite još jednom sve naše slušatelje. Evo, dragi, dragi slušatelji Radio Dubrovnika, e, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da u, u 5. prosinca 2014. godine, sljedeći petak, pozovemo sve vas u dvoranu Vizija kada ćemo otvoriti izložbu Držićevih Anđela i Vila e, koje su izrađivala djeca pod mentorstvom gospođe Rajne Inić. Izložba je prodajnog, humanitarnog, humanitarnog e, karaktera. i sa... Sve ide sa prihod za dječicu Doma, Doma Maslina. Maslina tako je. E, dobro je činiti dobro, ali je lijepo i tako nešto imati doma, pogotovo u ovo blagdansko vrijeme. Nikša, vam se najljepše zahvaljujem što ste nam bili gosta naravno pratit ćemo i dalje i vaš rad i pohoditi sve one sadržaje koje pripremate, a ima ih jako puno. E, hvala vam lijepa, ja se zaista zahvaljujem Radio Dubrovniku, a prije svega tebi Marijana, evo na ti smo zato jer od početka i od kad sam ja došao do Marina Držića pratiš, pratiš rad e, naše ustano i zaista se zahvaljujem na to. Hvala lijepa, bit ćemo i dalje zajedno. Hvala lijepa. Na kraju smo još jednih obzorja. Pozdrav do slušanja. Upućuju vam Dario Pavlović i Marijana Puhjera. Želimo vam što ljepši nastavak večeri uz Radio Dubrovnik.